Bozen euneko ogoita amagar dietxidu luberriagak eta etxeberriak osatu pareak, zazpi autagaitza baziren boska ere untan eta Filipe etxeberria rangoitzeko hau zapez emaitza onoren behazen sartu naiz, eh, ale, hemen, rango zen, basta ina zen uh, eh, arbon lan laborantzan izan naiz, eta baut, uh, eh, lurrak ezkerta eskuin, eta gero haitzen nahi, haitu naiz, uh, logo jurtez eskuz pilotan xemperen, eta bon, xarane, baut familia, berba, ada piskat bozak parte ditik, me, bat familiak e, servizazen du piskat uh, izautua izatea, uste, uste, beti. Aldiz uste, uste, uste, abiatu uste, joan uste, eta Santiago gehiago kapendegik, bigarren elekua hartu dute euneko emezortzia lortuz joan arrupistondo. Xantza baginuela bagenekian, kontengira gure maitzetaz. Bai, nik uste hor jogatu dugula Euskal Egia bai dela e, eh, alternatiba bakarra. Ipar Euskal Egi mailan orkestu bai gira kantonamendu guzietan. Eta orain indahak beharko ditugula metatu, eh, eskuinari eh, jente egiteko. E, uh, bilduko gira uh, Euskal Herria bai beraz kantoramendu guzietako uh, kideekin uh, ze postura eta zer egiten dugun erabakitzeko. Ez usteko jaundia izan da ala ere, maite aran alaje, ustaritzeko asuantak eta batitela bordesarako osapesak osatu parea, bigarren itzulitik kanpo gelitzia, irugarren bururatuz, ehuneko amalaukako hiruten oita amabosteko emaitzarekin, nahi gabeko jaundia bikote unentzat eta bigarren itzuliakari ez dute manurik emaiten erraiteko nori bozka, maite aran laje. Guk libre gira, denak eh, handiak dira, badakitez nori behar dute eman eh, boska, eh, hortakoz utziko dugu denak eh, libre, uh, edo UMP, edo EH bai, menan guk ez dugu erranen, segitzen dugu beti etiketari gabe eta alderdietatik uh, kampo.